Vroeg die zondagochtend toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena bij die graaf aan en merk op dat die klip voor die graaf weggerol is. Sy hartklip toe en kom bij Simon Petrus en die lieflende sipel en sê vir hulle, hulle het die Heere uit die graaf weggeneem en ons weet niet waar hulle om neergeleid het nie. Petrus en die ander disciple het uitgekom en na die graaf toe gehaardloop. Die twee het saam gehaardloop, Maar die ander discipel het vinniger als Petrus gehaardloop en eerste bij die graf aangekom. Toe hy vooroorbuk, sien hy net die linnedoeke daar lee, maar hy het nie ingegaan nie. Simon Petrus het na hom ook daar aangekom en bij die graf ingegaan. Hy sien toe ook die linnedoeke daar lee, in die kopdoek wat om Jezus' kop was. Die kopdoek het niet bij die ander doeke gelee nie, maar was een kant opgerold. Daarna het die ander disciple wat eerste bij die graaf aangekom het, ook ingegaan, gezien en gegloe. Hulle het nog niet die skrif verstaan dat Jezus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disciples weer teruggegaan huis toe. Maria het buiten die graaf gestaan in huil. Terwijl zij huil, het sy voorhoor gebuk en in die graaf ingekyk. Sy sien toe twee engelen met wit kleren aan wat zit op diezelfde plek waar die lichaam van Jezus geleid. het een aan die koopkant en een aan die voetekant. Hulle vraag haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, hulle het my Heere weggeneem en ik weet niet waar hulle om neergeleid nie. Nadat zij dit gesê het, het sy omgedraai en Jezus daar sien staan, maar zij het niet besef dat dit Jezus was nie. Jezus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Die soek jy, sy het gemeen dat dit die tuinwerker is, en het vir hom gesê, meneer, as hom weggedraai het, sê asseblief vir my waar u om neergeleg het en ek sal omgaan haal. Jezus sê vir haar, Maria, sy draai om en sê vir hom in Aramees, Rabuni, dit betekent, leermeester, Jezus sê toe vir haar, moet aan my raak nie, want ek het nog nie na die vader opgevaar nie. Ga na my broers en vertel vir hulle, ek vaar op na my vader toe, wat ook jelle vader is, na my God toe, wat ook jelle God is. Maria Magdalena het die boodskap aan Jezus' disciples gaan oordra, ek het die Heere gesien. Sy het ook vertel wat hij vir haar gesê het. Gedurende die vroeg aand, op daardie zondag, terwijl die dieren uit vrees voor de jode gesluit was, het Jezus' disciples bij mekaar gekom. Jezus het tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hij dit gesê het, wijs hy sy hande en sy sy aan hulle. Die disciples was baie opgewonden om die Heere te zien. Vrede voor jullie, sê Jezus weer een keer. Net soos die Vader mij gestuur het, stuur ek jullie ook. Nadat Jezus dit gesê het, het hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Geest. Wees de sondes jullie ook al vergewe, God vergewe hulle dit, wees in jullie ook al handhaaf, God handhaaf dit. Thomas, ook genoemd Didymus, een van die twaalf, was niet saam met die ander disciples toe Jezus daar aangekom het nie. Die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Heere gezien. Maar hij het vir hulle gesê, al ek nie die merk van die spijkers in zijn handen zien en mijn vinger in die spijkermerke steek in mijn hand en sy sy steek nie, sal ek nog wat glo nie. Acht daal later was Jezus' disciples weer saam, en Thomas was by hulle. Die dieren was op slot in vreemdel, maar Jezus het tussen hulle kom staan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, breng jou vinger hier en kyk na my hande, en breng jou hand en steek dit in my sy, en hou op ongelovig wees, maar word gelovig. Thomas het vir Jezus gesê, my Heere en my God, Jezus' reactie daarop was, glo jy nou nadat jy klaar gesien het. Geseend is hulle wat niet zien nie, en toch gegloeid. het. Jezus het nog baie ander wondertekens voor sy disciples gedoen. Daar die tekens is niet opgeschreven in hierdie boek nie. Hierdie tekens is wel opgeschreven zodat jylle tot die geloof kan komen dat Jezus die Messias is, die Seen van God, en zodat so jylle dier aan te hou gloe, en sy naam die leven kan hee.